тепер мовчки проплив повз нього. Вони просиділи на озері ще два дні, але Василь Васильович на полювання не виїздив. Майдан знайшов десь заповідну місцину, настріляв чорних жирних лисок і вбив крижня. Особливо похвалявся крижним. І все доскіпувався чого Василь Васильович не полює, доки той не послав його до всіх чортів. У Майданові його дратувало все. Вони виявилися зовсім різними, як тепер кажуть, некомунікабельними. Василь Васильович важкий, неповороткий з вигляду, але швидкий, гарячий, все робив притьма, хоч іноді, може, й на хапок. Високий худий майдан тільки походжав довкола багаття, повчав скрипучим голосом. Ну, хто сипле в юшку стільки пшона? І навіщо аж три цибулини? Василь Васильович довго терпів, а тоді витиснув крізь зуби Одійди. Одійди, прошу. А то що? А то виплеснув морду окріп дратували майданів спокій, самовпевненість, а також ще щось. Може, що затягнув сюди, штовхнув на злочин проти самого себе. Адже знав, підозрював, що ота мисливська жага оманна. Це було останнє полювання Василя Васильовича. І останній їхній спільний виїзд на природу. Всю дорогу додому їхали мовчки. Проте на їхніх робочих стосунках, на взаєминах в інституті все те не позначилося. Тут вони розуміли один одного, тут їх щось об'єднувало та ж робота, діловитість. Мабуть, спогадуючи той давній випадок, єднаючи його з оцим своїм приходом, Майдан сказав: З тобою важко з тобою теж. Говорити важко, але працювати можна і треба. Ти мусиш по-іншому подивитися на все, знайти себе знову. А це можливо? Шукати в собі треба завжди. А якщо там нічого немає? Є, обов'язково. Може, присипано породою в породі. Кожен наперед знає, що там лежить і що знайде. Іноді краще й не лізти. Дуже похмуро, і не треба наговорювати на себе. Я не на себе, так взагалі. Василь Васильович розумів, що майдан втягує його в якесь нове коло вельми складне для нього, хоч, може, і рятівне, і не хотів входити туди. Вони ще посиділи з чверть години, і Тищенко провів майдана до дверей. Уже відсовуючи засувку, сказав дякую. За що? Ну, що проявив уваги більше, ніж належить за штатним розписом. Це все таки буває нечасто. Майдан так і не зрозумів. Жартує той чи каже щиро. Коли Василь Васильович вирішив, що всі справи в Крем'яному вже закінчено, геологи поїхали ще позавчора, коли вже й валізу було складено, і до поїзда залишалося чотири години, до нього прийшов директор станції на прізвище стріляний. Був на підпитку, ще й приніс у кишені пляшку столичної. Наші путі ще схліснуться, сказав, ставлячи на стіл пляшку. По його циганкуватому обличчі гримасою прокотилася усмішка. Любив усілякі цитації і вживав їх не до місця. Василь Васильович скривився не любив п'яних людей.